для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Цяпер мог ён меканор, развітаўшыся з каморнікам, астаўшыся адзін сам насам пайсці на поле. Ён мог сам насам пабыць з полем з той вялікай радасцю, у якую верылася нібы ад непрывыкласці не верылася. Вось і цяпер, калі ўжо ўсё скончылася, і калі ён ішоў ужо сваім, калгасным полем. Не мог звыкнуцца з думкаю, што гэта ўсё ўжо не ў марах, А вось па праўдзе нічыё-небудзь а калгаснае поле. узношаных разбітых ботах, у мокрай падзёўцы, нязграбны з пласкаватым пакляваным тварам, на якім у белых брывах і на шчэцці барады трымаліся кропелькі вады, глядзеў міканур на поле, абводзіў яго позіркам і цешыўся. Недарымна хадзіў, дабіваўся і ў сельсавеце, у раёне і вось дабіўся. Думка пра гэта ўлівала ў яго радасць, гонар за перамогу сваю і за сябе. Меканор глядзеў ужо на поле, ніяк на звычайнае поле, а як на нейкую пазіцыю, адваяваную тых, хто несумленна захапіў яе, хто думаў утрымацца на дарозе. Пазіцыя, думаў Меканор, цешачыся сваёй перамогай па-новаму. Пазіцыя вельмі важная пазіцыя, якая багата перамяніла ў становішчы абодвух бакоў, якая многіх заставіць задумацца сур'ёзна, што жыццё паварочвае на 180 градусаў. Міканор падышоў да самай васілёвай паласы, цвёрда ўціскаючы ботамі рунь, пераступіў яе ў поперак, ступаючы вылучыў з мокрай шэрані наперадзе яшчэ дзве зялёныя паласы і рашыў раптам: трэбаба пераараць адразу ж усё чтобы не картела посеянное, чтобы адразу знаку не было нават ніякага, ніякага знаку і ніякай надзеі тым, ад каго адрэзалі. І з гэтай хвіліны Меканор пазіраў на поле ўжо з практычнай клопатнасцю, разважаў дзеі, што лепш пасеяць, Там клін жытні, а тут паўз дарогу ячмень, а туды к балоту картоплю картопля там заўсягды радзіла. Думаючы гэта, Меканор быццам бачыў ужо, як зелянее шырокім прасцягам калгаснае жыта, як каласіцца варушыць вусамі, даспяваючы ячмень, як радамі бяжыць да палота, да лесу, бульба. Ён ішоў, мяў разношанымі стоптанымі ботамі мокрую чэзлую пожню – ішоў шырокім крокам, цвёрда гаспадаром. Пможна глядзеў на саламянай стрэхі, што выходзілі насустрач. У той дзень Васіль дапаў да Юравіч. Да апошняга дня, хоць і няпэўна, Васіль спадзяваўся, што можа пераменіцца яшчэ што-небудзь. Вельмі ж цяжка, амаль немагчыма было згадзіцца, прымірыцца думкамі, што зямлі, адзінай добрай зямлі, няма ўжо і не будзе. З нецярплівасцю чакаў разам, якую ж, калі на тое ўдзеляць замену без зямлі казалі ж пакінуць не павінны і дачакаўся з добрай ласкі суседа міканора такую ўдзялілі што і глядзець не хацелася ледзь ні адзін пясочак бядуючы грозячыся ж так ён не папусціцца а што таксама ведае законы Васіль кідаўся думкамі, што рабіць, куды падацца, каб заступіліся, каб памаглі. Добра вядома было, што ў сельсавет няма чаго і сунуцца. Там гайлі з дэміканор уся ўлада. Думкі разважныя абнадзейліва вялі ў раён да самога апейкі, які чым больш разважаў Васіль, бачыўся яму, што адзінай жаданай надзеяй. Калі хмурным дажджыстым ранкам у свіце, у лапцях, унураны, імкліва рушыў Васіль слізкую грэблюю пустым ветраным шляхам, перабіраючы ў думках усе крыўды, якія прабівала да яго двара няскладнае жыццё, які рабіў яму меканор, не чуў роспачы. Думкі гэтыя палілі, Менш як апошнімі начамі і днямі ён думаў пра крыўды з адчуваннем дужасці, з настроем дзейным гатоўнасцю ўсё адолець і ўсё змагчы. І было ў ім такое адчуванне быццам крыўды гэтыя не такія непадатныя, нявечныя. І рушыў Васіль цвёрда, і упэўнена. Смелая была не толькі хада яго, смелымі былі яго думкі. Ён яшчэ дарогу рэзаў разважны гнеў на пейку. Так я то быць павінна. Няўжо па-савецкаму это закону. Захоплены сілай гэтых слоў. Ён загадзя нецярпліва радуючыся бачыў, як апейка ціха згодна казаў: « Гэта не па закону не павінна так быць. Зрэдку праўда, брала ў гэтай дарозе Васіля Паска, што апейка можа стаць на бок мікана, міканоры ці гайліса, але Васіль сам гнаў гэтай маладушныя думкі, не хацелася, каб яны чапляліся. Хутка, цвёрда Васіль кіраваў шляхам, але калі падышоў да аблезлай цэркаўкі, калі і стаў спускацца з гары, калі падступіў да колішняй воласці выканкома, у якім блізка-блізко ўжо чакала сустрэча за пейкам, ад якой залежала цяпер жыццё, Васіля апанавала паганая кволасць. У грудях пачуў брыдкі трывожны халадок, сам сабой, хоць ішоў з гары, пачала цяжэць прыцішвацца хада. Перад будынкам воласці, і зусім захацелася чамусьці стаць сесці. Ён адчуў, што не было ні дужасці нядаўняй, ні ясных і такіх пераканаўчых думак. Галава нібы не хацела думаць. Ён заўсёдную партасцю перамог сваю нясмеласць і пачужэлымі нагамі ўвайшоў у будынак, пачаў падымацца па гулкай лесвіцы на другі паверх, дзе ведаў быў апейкаў кабінет. Каб трапіць у апейка ў кабінет, трэба было ўвайсці ў маленькі пакойчык. Дзверы ў пакойчык былі адчынены, і Васіль, стараючыся паказваць сябе смелым, адразу ступіў у яго. Ступіў так, быццам рабіў самы адказны крок у жыцці. У пакоі, за столеткаму кутку сядзела немаладая жанчына, разглядывала нейкія паперы. Яна падняла вочы на Васіля, як бы пытаючыся: Васіль даў добры дзень і адразу смела сказаў, што яму трэба пагаварыць запейкам. Івана Анісімавіча няма, ветліва адказала жанчына, а потым дадала: А ён у мінску на сесіі будзе дзён мо праз шэсць. Васілю гэта было такім неспадзяваным, што ён разгубіўся. Жанчына нібы пашкадавала яго і запыталася: « А вас што? Можа другі могуць рашыць без Івана Анісімавіча. Васіль не гледзячы на яе заявіў: « Мне трэба было з ім. Жанчына яшчэ раз ветліва і спачувальна паўтарыла, што апейка будзе праз шэсць дзён. Васіль адразу выйшаў з пакоя, але на пляцоўцы перад лесвіцай стаў. Не мог, просто не мог вяртацца назад нічога не высветліўшы шкадуючы, што апейка так не ў час паехаў, думаў, угадаў, што ж рабіць. Можа, дарэмна адказаў так жанчыне, можа, праўда, і без апейкі здолеў бы хто-небудзь памагчы. Можа, трэба было расказаць, каб параяла яна хоць куды яму падацца. Калі ён стаяў у роздуме на яго, выскочыўшы з блізкага пакоя амаль наткнуўся жывавы дзейны чалавек з папкою Ён хацеў было ўжо абмінуць Васіля, але спыніўся раптам, зірнуў уважна, запытаўся, каго ён чакае. Даведаўшыся, што апейку весела зачліва сказаў: « А можа я памагу? І ён адчыніў дзверы і паказаў Васілю, каб заходзіў. Толькі тут, у светлым пакой, Васіль пазнаў добра, што чалавек з папкай, Ён быў той, які калісьці праводзіў перадзел у куранях, які разбараняў яго з яўхімам. Васіль у момант згадаў, як чалавек гаварыў з ім, як гразіўся турмою і яшчэ немаведама чым. Васіль, насцеражыўшыся, хацеў адразу ж павярнуцца да дзвярэй, але чалавек апярэдзіў яго, ласкава запрасіў сесці. Васіль спыніўся, недаверліва зірнуў на яго, няўпэўнена сеў. Што ж вас прывяло? Весела быццам і не помніў колішняй разьбы, сказаў чалавек, сядаючы за столік насупраць. Светлыя уважлівыя вочы быццам упіліся ў Васіля. Лагодна, абнадзеліва чакаў чалавек пакуль васіль упяўшы вочы кудысьці ў падлогу нядобра маўчаў доўга не мог загаварыць васіль і загаварыў важка неахвотна быццам пад прымусам на допыце не веру яго спачувальным ага так так разумею натуральна усё гэта па чалавечы зразумела а раптам дзіўна мякка, нібы добразычліва загаварыў чалавек пасля допыту. Зразумела і можна сказаць зусім натуральна. Зямля самая дарагая істота селяніну, самая жывая істота яго душа, яга яна здаецца аснова, найпершая аснова сялянскага жыцця, і селянін мае права, вядома, лічыць яе законнай, сваёй. Правільна? Натуральна? Васіль глядзеў з-пад лба. Незачлівы тон, ні самі развагі не супакоівалі. Ён чакаў усё горшага. Слухаў так, быццам гэта была толькі подступка і не памыліўся. Тым жа спачувальным добранькім голасам зубрач павёў зусім іншае. Усё гэта натуральна. Але ёсць кірунак, генеральная лінія на калгасы. І генеральная лінія, каб увесь аднаасобны сектар ліквідаваць і знішчыць. Сцерці з зямлі мужика як аднаасобніка. Усё будзе рабіцца толькі для калектыўнай сацыялістычнай гаспадаркі. І зямля ўся – ім. Вось такая лінія. Вось так. Вось так. Васіль не ведаў, што сказаць. Не мог неяк нават спрачацца. Ён моўчкі ўстаў, не развітав... не развітаўшыся выйшаў. Спустошаны нейкі, ён саступіў па лесвіцы, выйшаў на двор і пацягнуўся па дарозе на гару. павольна цяжко уздымаўся. Мокрая гліна ліпла на лапце, слізгала под нагамі, як усцёгся на гару, стаў аддыхваючыся. Гаворыць яшчэ як прайшло ў галаве Васіля. Як спачувае на праўду, здзекуецца. Васіль маркотна павёў вачыма, сеяла ім жою, якой здавалася не будзе канца, За імжою не было відаць знаёмай далечы. Імжа была нібы і ў яго душы, імжа і абыякавасць. Не затульваючыся, нявесела пацёгся ён па дарозе. І калі ён падыходзіў да цагельні, браліся ўжо поцемкі. Нядобра цямячы Васіль звыкла збочыў дарогі, зірнуць на сваю, Рунь. Яшчэ не дайшоўшы, Васіль разгледзеў і сумеўся. Рунь чарнела нейкімі пачварнымі камякамі. Ён падбег і знянацку упаў на калені. Рунь была парана. Яна была падрапана падрэзана, засыпана камлыгамі, як бы знарок. Васіль азіраўся, не мог паверыць. Разарана было ўсё. Усё было загублена. І ўсё было кончана. з халоднымі подыхамі днём у хоняву хату ўвайшла смерць. Маці памерла, блізка да змяркання, ціха, без слова, калі старэйшая сястрычка верка, разгубленая пазвала хоню з гумна, ляжала матка на палацях бы жывая, нібы толькі заснула, а на твары свяцілася невядомая радасць. С той же незразумелой спокойной радостью ляжала яна на лаўцы под абразамі, у прыціхлай без заўсёднага галасу хаце, у якую адзін за адным сунуліся куранёўцы цікаўныя, уважлівыя і спалоханыя. Найчасцей яны неўзабаве сыходзілі адны проста, спатоліўшы цікаўнасць, а другія як бы выканаўшы неадменны нялёгкі абавязак. Нямала было і такіх, што тоўпіліся, гаманілі ціху. Народу ў хаце таўклося даволі часу вольнага. Цяпер хапала. Сярод усіх толькі некалькі старых жанок, сябровак, якія помнілі матку такой жа, рухавый, такой вясёлы, як Хоня. Гаравалі шчыра, шапталіся жаліва, выціралі рашкамі хустак чырвоны ад непрытворных слёз вочы. Усім абрадам кіравала незвычайна ціхая, важкая тётка сарока. Хоню не трэба было зваць яе, яна сама прыйшла яшчэ да таго, як Хоня падумаў пра новыя неспадзяваныя клопаты. Прыйшла, пачала хадзіць паволі, упэўнена гаварыць з Хонем, як бы Богам самім прысланая. Прыгнечаны, прыціхлы, Хоня ні на момант не працівіўся гэтай няпрошанай апецы цёцкай сарокі паслухмяна рабіў усё, што яна раіла, што загадывала, сам ішоў раецца з ёй. І амаль увесь час у хаце была хадоська, якая першы раз прыбегла яшчэ пад вечар і глядзела на матку нема з жахам і вінаватасцю. І цяпер яна плакала час ад часу, памагала сароцы, песціла супакойвала дзяцей, што ціснуліся ці на палацях ці на печы, у хісткім восвіце лучыны памагла сароцы прыгатаваць вячэру, пакарміла малых. На другі дзень хоневу матку вынеслі з хаты. Пад мокры снег, што сыпаў на мокрую хлюбкую зямлю, Снег лажыўся мацы на белы касцяны твар, на тонкія руки і не раставаў. А яна ляжала ў сасновай труне і як бы радавалася. Ці то снегу і белому небу, ці то таму, што от вызваліла сына ад клопату. Жанкі галасілі, то голасна, то сіпла вылі, а хоні ішоў, хлюпаючы лапцямі ў гразе, перамешанай са снегам, і ўвесь час поблізу бачыў і чуў вінаватую хадоську, якая амаль няўціхна галасіла. Калі дайшлі да могілак, снегу было ўжо багата і на матчыным твары, на адзежы. Сарока асцярожна сцерла яго з твару, вялела хоню меншым развітвацца. Хоня апошні раз прытуліўся да роднага твару і зноў пачуў, які ж ён холодны. На холадзе гэта не ўразіла так, як там у хаце. Было ў гэтым нават нешта нібы жывое, нібы нахаладала на мокрай стыласці. Цётка сарока за руку падвяла да маткі самых малых, косціка і вольку, якія неслухмяна прылажыліся да матчынага твару. Хоня адзначыў той момант, калі паклалі На труну века прыкрылі разам з маткай і некалькі паляцелых сняжынак адзначыў з дзіўнай пустатой у сабе і спакоем. Калі труну сталі спускаць у яму, жанкі загаласілі, залемантавалі галасней, за чаем, за Тихоня раптам пачуў роспачны, горкі лямант хадоскі, цётачка, цётачка. Век ужо не пагавару з вами, Не прыйшла, як казалі, А цяпер ужо не пагавару, не пачую, ніколі не пабачу. Не абіжайцеся, цётачка. Калі над матчынай могілкай абраўнялі горку зямлі з новым дубовым крыжам, калі пачалі разыходзіцца, сарока з мінай пакорлівасці, паслухмянасці лёсу, з якой яна рабіла ўсё ў гэты дзень, узяла хоню за локаць, сумна нібыстомлена сказала, што трэба ісці дадому. Хоня ступіў быў некалькі крокаў, стаў і азірнуўся. Ачуў, што чагосьці не хапае. «Дзе хадося?» – успомніў ён. Сарока павяла вачыма, потым моўчкі і сумна кіўнула на сярэдзіну могілак. Хоня заўважыў за голым пацярушаным веццем знаёмую постаць у цёмным каптане, пайшоў да яе. Хадоська была з Ганнай, перад магілкай з малым толькі пасівелым крыжам. Хоня здагадаўся, тут пахавана Ганніна малая – Хадоська, якая стаяла спіной да хоні, прытуліўшыся да ганы, штосьці гаварыла. Злая была я, паганая. Божачка, якая паганая! Плечы хадоскі задрыжалі галава, упала на ганне на плячо. Ты даруй мне ганначку. Няма ў мяне зла на цябе не было, стрымана адказала Ганна, не зводзячы вачэй з магілкі малой. Даруй, ганулька! Бога я уже просила, цяпер цябе прашу, не таізла, даруй. От, Найшла пра што, сказала Ганна. Даруй, Ганначка. Ну, дарую, Што б ты не думала. Хадоська не дала дагаварыць, парывіста абхапіла Ганну за шыю і пацалавала. Ганачка ж ты моя любіла, я цябе і любіць буду зноў век буду, паклялася аддана. Хоня азваўся нарэшце. Людзі пайшлі памянуць нябожчыцу. Мо і вы зайшлі б. Хадоська выцерла слёзы, з ласкай просьбай зірнула на Ганну. Хадзем, памянём. Ганна адарвала позірк ад магілкі. Кіўнула стрымана пайшла першая. Да самых хаты шлі моўчкі, задуменныя, паглыбленыя ў сябе. Ужо калі ступілі ў вулічную гразь, калі пайшлі паўз аблепленыя снегам платы і хаты, Ганна стала і клопат назірнула на абаіх. Пажаніліся б вы, сказала раптам. Добрая пара будзе. Ды я хіба проціў, просто адказаў Хоня. Я даўно гаварыў ёй, Дык цягне невядома чаго. Бацько баіцца. Бацько не хоча. От Найшлі час, попракнула хадоська. Абветраны роцік быў строга сціснуты, а вочы глядзелі кудысьці далёка і цвёрда. А чаму не час? як глыбокая выкопатаная Ганна сказала ціха і спакойна: «Жывым пры жывое думаць так адказала. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук